Ekainak bederatzei gaur astelena da eta hau berri hon albistegia duzue berri hozar erratiaren albiste mankizuna. Ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi. Egon da berroita mar pertsonak batu zituzten eskuak erabakitze eskubidearen alde. Euskal Herriaren erabakitze eskubidea aldarrikatu zuen durangotik iruñarako gitzakatean egun da berroita mar mila Euskal Herritar parte hartu zuten atzokoan. Berri hozartarrak ikipuzkoa etorbidean bilduziren bere kilometroa bete asmoz. Giro bikaina sortu zen orduen Erdiz, irondako giztakatean. Mendialdea guraso elkartearen kurtsoa amaierarako festa. Aurten ere Mendialdea guraso elkartekoek kurtsoa amaiera Ilargi parkean ospatu zuten. Horretan 6. mailako igasleak izan ziren orrezko protagonistak, lehen hezkuntza utzi eta bigarrenengoan murgilduko baitira. Uda pasatzearekin hainbat jardura izan ziren ikusgarri eta egingarri xakea, txalaparta, herri kirolak, herri ebazkaria eta musika horiek guztiak Ilargi parkean batean giroz beterikoak. Asteburu berotzoarekin bat eh, eginik udako igerilekoak ireki dira. Asteburu honetan ireki dira jada udako igerilekuak hogeita mabos graduko temperaturek lagundu zuten lehen bainoak ematen aurten aste bat lehenago ireki dira kanpo instalazioak eta irailan aste bat lehenago ere istea pentsatzen da. Eguraldiona ere pintxoaren astean. Asteburu honetan hasi zen pintxoaren astea berriozarren eta eguraldiak lagundurik berriozartarrak kalera ziren taberna, taberna, pintxoak eta estatuaz asmoz. Eguraldi mintzatzeko unea du orain zer diogarko iragarpenak garazi. Zerua odei gutxirekin egongo dela dio gaurko iragarpenak aldiz goizen tarte odetxu batzuk ager daitezke eta han hemenka kazaparra da trumotxuren bat bota dezake. Arratxean bero deiak bai orduan txek eh, garatuko direla eta zaparra da trumoitzuak botatzeko probabilitatea ordu handiagoa izango da. Ego osagaikoa aize eh, haul bizibiliko da arratxean ipar osagira aldatuz eta temperaturi daukionez gaur aldak etarik ez. Eta hau izan da guztiak aurko albistegiari daukionez, informazio gehiago datu zen orduetan berriozari arretiaren txintunean fmk1.zortzean edo orduero interneten euskiplaza.neten.